Radio Sova, Sova, Eto, sjela nam je u studio još jedna gošća večera. Se riječ je o Saneli Brkić. Sanela, dobro ti večer. Dobro večer. Sanela, tebe smo pozvali večeras jer je prije nekakvih 2-3 sata završila diplomska predstava e, krila kazališnih radionica. Već smo u ponedjeljak u Kulturaljci razgovarali o prošlotjednoj predstavi koja se dogodila prošlog četvrtka u Palahu, a evo ovog tjedna je bila još jedna premijera, još jedna predstava ovog puta u HKD-u. Tako je. Evo, znači predstava se zvala Kad lutke sanjaju E, znači, to je bio znači, na jedan ironičan i svjestan način pokazuje deset čovjek lutaka koji su zarobljeni u svojim nesvjesnim sudbinama. Karikiranjem određenih učestalih obrazaca ponašanja otkrivaju se neke neizrečene istine. Akteri su, znači deset glumaca koji su akteri, bili su zatočeni na vrtuljku nesretnih događanja od kojih su njihovi životi satkani, a jedan mogući izlaz pronalaze u igri i plesu. Znači u biti lutke koje sanjaju, koje prolaze kroz svoje nekakve noćne more ili ne more i koje malo prikazuju svoj nekakav svijet na van. Pa moglo bi se tako nekako reći sve Deset glumaca koji se evo pripremaju već neko duže vrijeme za ovu predstavu. Tako je. Kako je tekla sama priprema? Pa evo, sama priprema je tekla, pa imali smo ono lijepo smo surađivali, bio nam je naš voditelj i redatelj Jorge Correra eh, Betencourt, koji je inače iz Španjolske. On, on je redatelj i eto, surađivali smo, svi smo zajedno surađivali, znači i ostali glumci su bili isto koautori, svako neki svoj dio i tako. I nešto je nakon svega toga izrodilo. Postoje li možda naznaka hoće li se za one koji možda nisu danas eh, stigli, koji su možda radili, nisu čuli, nisu znali, Hoće li biti još koja izvedba ove predstave? Pa malo smo nešto pričali o tome nakon predstave da bi se možda čak u detom mjesecu mogla ponovno igrati predstava. Dobro, evo bit ćemo na oprezu, ako bude sigurno ćemo onda ponovno popratiti, a e, s obzirom da si ti prošla kroz proces stvaranja predstave sa ovom, ali i sa nekim drugim e, predstavama u kojima si već radila, ima li nekakav najdraži trenutak koji ti se ureza u pamćenje? Iz predstave? Iz predstave, iz pripreme, iz eh, backstage-a. Pa zanimljivo mi je u stvari kako smo, ovaj, na koji način smo mi to sve prikazali, jer u stvari eh, bazirali smo se na jednoj lutki, koja je doslovno lutka, i prikazali smo njegov život od smrti prema djetinstvu. A, znači retrospekcijom u Tako je, tako je. I evo, na primjer, bilo je dosta zanimljivih trenutaka koji su mi se urezali, kolege su bile ono savršeni, pa čak i evo moja uloga isto, bila sam mlada i bilo je zanimljivo, ovaj, baš sam se ono dala u to sve skupa. HKD dvorana koja je, je ogromna, koja e, stage je veliki, vjerojatno samo mu HKD u Rijeci parira sa, sa veličinom. Kako je to bilo na, na tim daskama popet se i, i, i odglumiti? Bilo je puno adrenalina i puno uzbuđenja. Ovaj, ali smatram da smo mi to odradili kako treba. Vjerujem da kao i kod svake druge predstave, kod, kod svakog drugog projekta koji se radi, uvijek bi dobro došao još koji dan, još koji sat, još koja proba. Isto je, prepostavljam, i ovdje bilo. Da, da, da, to uvijek, naravno, uvijek koja proba više bi još se to poboljšalo sve, ali i ovo je bilo solidno. Kakva je bila reakcija publike? Pa publika je bila vrlo zadovoljna. Ovaj, bili su jedni vrlo pozitivni komentari, tako da... Evo, kao i vi u predstavi, vratimo se malo u Rikvers, pa spomenimo krila, riječ je o udruzi, o kreativnom laboratoriju koji okuplja mlade e, buduće glumce koji se žele ukušati amaterski u tim vodama, vi već od devetog mjeseca sudjelujete, radite, kreirate. Tako je, da. Znači od devetog mjeseca evo do današnjeg dana smo imali te radionice gdje smo tehnički prolazili kroz fizički teatar na jednoj strani i dramski teatar na drugoj strani ovaj, sa dva voditelja. Pa dosta se toga može naučiti i neke svoje barijere se mogu srušiti koje ako neko ima neki strah od nečega, od javnog nastupa ili nečega trebao bi iskušati krila. Po tvom osobnom, eh, za tebe osobno, kakav će biti nastavak u ovim glumačkim vodama? Vidiš li se u tome? Pa naravno da se vidim. Evo, ovaj, baš se prijavljam za akademiju, tako da ova radionica krila, to baš mi je pomoglo puno da se i pripremim za... Držimo palčeve, eh, evo, pružamo ti svu moguću eh, mentalnu, psihološku podršku, rasturi na prijavnom i, i, evo upadni u akademiju. Znamo da uvijek primaju malo ljudi i uvijek je to velika borba za svako mjesto, ali s obzirom da imaš ipak i za sebe nekakvo iskustvo, možda si korak ispred ostalih e, sukandidata. Znači, akademija te zanima, a u međuvremenu dok e, sama akademija, e, dok ne upadneš, dok ne krenu predavanja, hoće li se još nešto događati, neke nove predstave? Pa mislim da ne, sad trenutno evo posvećujem se snimanju filmova i tako. Tako da mislim da za sad ovo uživat ću, preko ljeta, malo se kupati, iskoristiti ljeto, a onda poslije na jesen. A razlika između recimo filmova i, i samog kazališta, što ti je draže, što ti je privlačnije? Pa iskreno meni osobno je kazalište privlačnije jer ipak osjetiti tu publiku i taj adrenalin kad se izađe na pozornicu, na daske koje živo znače, neopisivo je. Da, evo, u kazalištu se ne može ponoviti, ne možeš se sad vratiti u backstage. Tako je, da, i to isto. Ne, nema ono reza, nema tri put ista scena, nego ono, kad krene, pa ako krene krivo, krene krivo. Ima ili bila kakva situacija da je nešto krenulo po krivu, pa, pa da ste spašavali, skakali? Pa ništa, nešto specijalno. To su neke greškice koje su ono, ali ne, ne. To publika ni ne primijeti? Je. Ne oni ni ne znaju što bi trebalo biti, pa onda što god da se dogodi na steđu, ni ne znaju kako bi trebalo biti, pa njima Tako je, mi samo okay. nastavimo svoje dalje, kod da se ništa nije dogodilo i to je to. Odlično. A za one mlade nade koji možda žele se ukušati u glumi, možda čak i u krilima, u njihovim radionicama, što im možeš poručiti? Pa evo, preporučila bi im da dođu u krila, da iskušaju. Na jesen se opet upisuje nova generacija mladih ljudi koji žele iskušati nešto, koji se žele iskušati u glumi i stvarno bi preporučila da probaju krilima. Sanela, držimo ti fige za akademiju, ako e, upadneš javi nam se pa ćemo te opet ugostiti malo da čujemo iz prve ruke kako to izgleda nastava u samoj akademiji, to je uvijek onako misteriozno ljudima, ne znaju što ih to očekuje. Hvala ti na gostovanju i želimo vam puno, puno još e, novih predstava, filmova i da u devetom mjesecu da nastupite ponovno i sa ovom. Hvala vam puno. Dragi slušatelji... I hvala vam što ste me pozvali. Ma da pače, ti si uvijek dobrodošla. Dragi slušatelji, bila je to Sanela Brkić, a vrijeme je da se vratimo Leonovoj playlisti. Radio sova, sova sova.